sljedećem pitanju stoji Esalamu alaikum, kako se brat može iskupiti za zaklitvu? Zakleo se za određenu stvar koju vjerovatno nije ispunio. Šta je kefaret za to? Alehine suna thalasta ja, na njemu je da posti tri dana uzastopno kao vid kefareta za zakletvu.